NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase našeg i vašeg NXS Web radio podcasta u još jednu emisiju serijala 1 na 1 gdje pričamo naravno o psihologiji i svemu što je vezano za psihologiju a danas sam odabrao jednu e, temu koja mislim da će vas interesovati, a kojoj se ne zna baš puno, a to je psihologija boje, odnosno kako boje, određene boje, utiču na nas. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Pa bi počeli ovu priču, moramo da se vratimo u davnu 1666. godinu, kada je Sir Isaac Newton otkrio da boja predstavlja rezultat interakcije između objekta i svetlosti koja već ima određenu boju na taj način da nije objekat taj koji generiše boju kao što se mislilo do tada. Ovaj zaključak je poznat kao Newtonova teorija boja, a zahvaljujući njoj konstruisan je i prvi funkcionalni teleskop. Dalje eksperimenti su pokazali da se svetlost može kombinovati tako da formira boje. Na crvena pomešana sa žutom kreira narančastu. Neke boje kao što su žuta i ljubičasta se poništavaju i kada se pomešaju rezultat bude svetlo beličasta boja. I druge izvedene boje moguće je dobiti kombinacijom neke od osnovnih boja kao što su crvena, žuta ili plava. Verovatno se pitate kako to da boje imaju toliki uticaj na nas, naše živote i kakvi su naravno efekti. Psihologija boja se bavi naravno tim segmentom i ona je praktično deo psihologije koji proučava emocije i reakcije posmatrača na određene boje dokazano je da ljudi različito reaguju na određene boje i da one kod koji, e, da kod njih izazivaju različita emocionalna stanja, ponašanja i raspoloženja naravno. Tako da nije svejedno koju ćete boju upotrebiti u kojoj situaciji. Ako, na primjer, znamo da crvena postiče akciju, pametno je upotrebiti tu boju negdje gdje e, želite da izazovete neku akciju kod ljudi bilo da je to noćni klub, bilo da je to, na primjer, gdje želite da se ljudi razmrdaju, da igraju uz muziku, da bude energije, e, bilo da je neki website pravite ili prodavnica koja pokušava da prodaje nešto, crvena pozadina može da pomogne i tako dalje. Ako, na primjer, e, pravite website, kad smo već krenuli sa tim, koji prodaje, ne znam, neke prirodne preparate, onda bi sasvim bilo logično da Mm, pozadina na primjer bude zelena ili da dominantna boja na sajtu bude zelena jer je naravno ona direktna asocijacija na biljke, zdravlju, zdravlje i prirodu uopšte. Naravno, e, tu su direktne asocijacije koje postoje kod svih ljudi, zelena se uglavnom vezuje za prirodu, plava za nebo ili za more, žuta za jesen i tako redom. E sad, koji su psihološki efekti boja? Opažanje boja može biti pod utjecajem subjektivnih faktora, naravno. Postoje efekti boja za koje se smatra da imaju univerzalno značenje. Boje u crvenom spektru su poznate kao tople boje. One uključuju crvenu, naranđastu i žutu. Ove tople boje pobuđuju širok spektar emocije, od topline i udobnosti do, na primjer, besa i agresivnosti. Boje na plavoj strani spektra su poznatije kao hladne boje, to su plava, ljubičasta i zelena. One se često upisuju kao umirujuće, a mogu da isprovociraju i osjećanje tuge ili ravnodušnosti ili nekog sličnog osjećanja. E sad, kako psihologija boja vidi određene boje, na primjer belu. Bela je povezana sa profesionalizmom i poslovnošću. Bela boja označava svetlost, pa se smatra letnjom bojom. Reflektuje svu snagu spektra i zbog toga je često teško gledati u nju. Naprimjer, neveste nose belo da simbolizuju nevinost i čistotu. Lekari nose bele mantile da ukažu na sterilnost, što znači da simbolika bele boje bi bila čistoća, jednostavnost, efikasnost, sterilnost, hladnoća, elitizam, mladost, blagost i slično kako psihologija boja vidi crnu boju. Crna boja je boja autoriteta i moći. U dizajnu crna ostavlja utisak prefinjenosti, misterioznosti i elegancije. To je takozvana ne boja koja upija čitav spektar, odnosno ne reflektuje ni jedan deo spektra, pa je zbog toga doživljavamo tamno. Simbolika crne boje bi bila sofisticiranost, elegancija, zavodljivost, misterija, klamur, sigurnost, emotivna stabilnost, opasnost. Crvena boja je najtemperamentnija boja koja budi najintenzivnije osjećanja. Ubrzava rad srca i disanje, a u dizajnu umetnosti crvena se koristi kao akcentna boja da bi na nešto stavili akcenat ili ostavili poseban utisak. Svakako treba izbjegavati velike površine koje mogu da prezasite prostor ako se ofarbaju u crvenu moju. Njena simbolika je naravno snaga, toplina, energija, strast, brzina, opasnost, stimulacija, prkos i agresija. Plava boja s druge strane asocira na nebo i more. Izaziva kontraefekat naravno od crvene. Ima moć da smiruje i opušta umetnosti i dizajnu se naročito koristi, znači popularna je, šta više plava je najčešće korišćena boja uopšte. Njena simbolika bi bila poverenje, pouzdanost, prefinjenost, smirenost, realnost, odanost, sigurnost, opuštenost, profesionalizam. Zelena boja je sinonim za zdravlje i prirodu. Ima moć da opušta i umiruje, naravno. A u dizajnu i umetnosti je također zahvalna, ali ne treba pretjerivati sa velikim površinama obojenim naravno u Idealno se kombinuje sa crvenom ili narančastom. Njena simbolika su naravno priroda, svežina, zdravlje, rast, bogatstvo, novac, balans, sigurnost, stabilnost. Narančasta boja je također topla boja. Održava budnost i koncentraciju, a kao optička varka stvara utisak smanjenja prostora odlično se kombinuje sa sivom i zelenom, a ove kombinacije se često koriste kao osnovne boje korporativnog identiteta. Njena simbolika je sunce, leto, toplina, zanimljivost, postojanost, pozitivne vibracije, energija, egzotika i tako dalje. Žuta boja je optimistična boja. Ubrzava metabolizam, privlači pažnju, Talasna dužina žute boje je relativno velika. Smatra se psihološki najstimulativnijom bojom. Pravi tonovi žute boje će uticati na naš optimizam i samopoštovanje, a previše žute boje ili pogrešan ton može da izazove osjećaj iritacije, pa čak i straha. Simbolika žute boje bi bila emotivnost, optimizam, sigurnost, prijateljstvo, kreativnost, energija, tradicionalnost i tako dalje. Roze boja je praktično nijanca crvene, ali za razliku od nje ima više smirujući nego stimulativni karakter. Jaki tonovi ove nijance mogu biti razdražljivi, a u dizajnu se koristi kako bi se izrazila nevinost, nežnost i smirenost. Također je komplementarna boji ljudske kože tako da deluje nenapadno i prirodno. Simbolika roze boje mekoća, sigurnost, ženstvenost, fizička smirenost, ljubav, nežnost. Ljubičasta boja je boja otmenosti i smatra se kraljevskom bojom po znacima navoda. Ženstvena je i romantična i podrazumeva luksus. U umetnosti i dizajnu ljubičasta je veoma popularna. Sa druge strane, zbog izrazito male zastupljenosti u prirodi, obeležava jedinstvenost i unikatnost. Simbolika ljubičaste boje, uzvišenost, spiritualnost, dostojanstvo, visok položaj, poštovanje, otmenost, luksnost, prefinjenost. I na kraju brown boja. Brown boja koja ostavlja utisak čvrstine i stabilnosti kao i crna, ali je mnogi smatraju prijatnijom. U umetnosti i dizajnu se koristi u umerenim količinama, a njena simbolika, ozbiljnost, toplina, podrška – i oslonac. I to bi ukratko bilo to. Psihologija boja, napomenuli smo jedne boje koje se, kažem, najčešće koriste i njihovu simboliku, znači šta one predstavljaju, kako to psihologija vidi, Tako da, nadam se da su vam ove informacije bile korisne ukoliko niste znali da boje mogu da se posmatraju i na taj način i naravno kao i svaki put hvala vam što ste odvojili vreme za ovu našu emisiju. Moje ime Nenad kao i svaki put i do neke sljedeće emisije ja vas pozdravljam. Ćao! NXS Podcast.